من تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتب إمام البربهاري رحمه الله تعالى في بوين يتلبن انظر رحمك الله كلما كلما سمعت كلامه من اهل زمانك خاصه فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا أنتم فتمسك به ولا تجاوز بشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار رحمه الله lihatlah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Lihatlah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Semua yang kamu dengar ucapannya dari penduduk zaman secara khusus. Jangan engkau tergesa-gesa. Dan jangan engkau masuk di dalam sesuatu apapun darinya. Hatta tas'al wa tawdhu. Sampai engkau bertanya dan melihat. Hal takallama bihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentangnya? Atau ahadun min ulama? Atau salah seorang dari para ulama? anhum fatamassak bih. Kalau engkau mendapatkan dalam hal tersebut suatu asar dari mereka, maka berpeganglah engkau dengannya. Wala tujawiz kulli syai. Dan jangan kamu melampauinya kerana suatu apapun. Wala taqtar alaihi syai'a. Dan jangan kamu memilih suatu apapun atasnya. Patah kota finna. Sehingga engkau akan jatuh ke dalam neraka. Poin ke-8 ini juga penanaman syair dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Semua yang kamu dengar ucapannya dari penduduk zaman secara khusus. Jadi siapa saja yang kamu dengar ucapannya, maka la ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Walau tak ada kulit nanti syaih minhu Dan jangan sekali-sekali engkau masuk dalam sesuatu apapun darinya Hatta tas'al wa tamro Sampai kamu melihat Kamu bertanya dan melihat ya. Hal takallana bihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah para sahabat Rasulullah berbicara tentangnya? Atau ahli min ulama? Atau salah seorang dari para ulama? Dan ini dalam seluruh permasalahan agama. Ada pembicaraan secara umum, jangan tergesa-gesa sampai kamu bertanya apakah ada dari kalangan para sahabat yang berbicara seperti itu, atau salah seorang dari ulama. Bayi wajib tapi di asaran, kalau kamu mendapat di dalam hal ini asar, fatamashat anhum, ha, anhum fatamashat bih. Maka anda yang berpegang dengan itu wala tujawiz kulli syai dan jangan kamu melewatinya termasuk suatu apapun termasuk alasan suatu apapun wala tahtar alaihi syai'a dan jangan kamu punya alternatif lain di atasnya atas kota finna sehingga engkau jatuh di dalam neraka baik di sini bahawa seorang muslim itu harus senantiasa komitmen di atas tuntunan ukurannya apakah ada di kalangan para sahabat yang berbicara tentangnya atau ada di kalangan para ulama kalau tidak dikenal hal tersebut di kalangan para sahabat dan juga para ulama tidak berbicara tentangnya berarti ini masalah adalah masalah yang tidak patut untuk diikuti. Karena itu, umat ini kebaikannya apabila diikat dengan para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-barakah ma'a kabirikum." Berkaitu bersama orang-orang besar di antara kalian. Dan di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana, ولا yahtarim ولا يحترم صغيرنا ولا يحرم ولا يرحم صغيرنا wala ya'rif li'alimin haqqahu bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang besar itu tidak merahmati orang kecilnya dan tidak mengetahui hak orang alim di antara mereka Asalul ahli zikir itu untuk mengatakan pun bertanya kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu khususnya kalau perkara tersebut adalah perkara yang baru terjadi kejadian yang baru terjadi sifatnya adalah wajib suatu kejadian yang baru menimpa kaum muslimin belum ada sebelumnya. Maka sifatnya seperti ini tidak ada yang memberi fatwa kecuali ulama yang rasih dalam ilmu. Ya. Ya, ya bagaimana? Ketika muncul bid'ah pertama di Basra. Para ulama tabi'in mereka mengingkari, tapi berbicara tentangnya mereka tanya kepada para sahabat. Itu pun dalam satu riwayat mereka pilih di antara sahabat itu. Nanti kalau kita ketemu dengan Abdullah bin Umar atau Abu Sa'id Al-Khudri. Milih dari para sahabat yang paling berilmu di antara mereka. Oke. Demikian pula Abu Musa. Bagaimana kejadian umbar terjadi di Kufah tidak langsung dia keluar dan set menutupannya. Tapi menunggu perintah dari Abdullah bin Mas'ud yang lebih alim dari Maka demikian pula dalam setiap permasalahan. Khususnya berkaitan dengan nawazir, kita dikembalikan kepada para ulama. Ini prinsip pokok termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, disebutkan oleh Abu Hatim al-Razi dalam keaktifat beliau. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم apabila datang kepada mereka suatu perkara ada keamanan dan ketakutan di dalamnya maka langsung mereka sebarkan langsung disebarkan Allah mundur Walau tuhu ila ila Rasul. Adik kata mereka kembalikan hal tersebut kepada Rasul. Awal ila awal ilimpun atau ila awal di antara mereka. Alil amat ulama dan penguasa di antara mereka. Minkum di antara mereka. Belum semuanya. La'alimahun labina istabitunahun minkum. Maka akan diketahui. Ada orang yang bisa mengambil istimbab di antara mereka. Mereka itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Di sela-sela pembicaraan mereka. Eh, di sela-sela pembicaraan beliau. Sekedar masalah jihad. ليه كذا الخلاصة وليك تقول البحث بمثل هذه الدقائق هم بحثا لما خلق خلق الدين السبكتيني فشيخ الإسلام من وظيفة خواص أهل العلم دارت الناس يقرأ خصوص نقاط علماء فانتبار فريد إيه. أمة تريد الدين قرأ علماء غير كائدة Ditetapkan di sini harimau barbari. Kalau kamu mendengar suatu pembicaraan dari pendidik zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa langsung masuk. Tapi kamu bertanya dan beri. Ya tuh. Apakah ada di kalangan para sahabat berbicara tentangnya? Apakah ada di kalangan para ulama yang berbicara tentangnya? Kalau kamu dapatkan, berpeganglah kamu dengannya dan kamu jangan lewati karena suatu apapun. Ya. Sehingga menyebabkan kami jatuh di dalam neraka. Maksudnya, hal ini akan menyebabkan kami celaka. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-9 wa ala anna al-khuruj min at-tariq ala wajhayn. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keluar dari jalan itu dari dua sisi atau di atas dua sisi. Orang yang keluar dari jalan dari as-siratul mustaqim dari jalan yang lurus dan menyelisih sunnah itu punya dua keadaan. Ada dua alamat yang ini. Ada dua keadaan. Amma hadukum ada pun yang pertama. Rajul farzalla an tariq. Ada seorang lelaki yang telah tergelincir dari jalan. Wa huwa la yurid illa al-khaira. Dan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. فلا يقتدى بزلته makanya seperti ini tidak boleh diikuti ketergelincirannya Ainahu harif sungguhnya dia ini binatang wa akhar ini keadaan yang pertama keadaan yang kedua kata beliau wa akhar dan yang lainnya keadaan yang lain seseorang anad al haqqa dia menentang kebenaran wa khalaqa man kana qablahu minal muttaqin dia menyelisihi orang-orang sebelumnya dari orang-orang yang bertakwa. Bahwa Allah mudillun dan seperti dia adalah sesat lagi menyesatkan. Syaitan muridun fi hadhihi ummah adalah syaitan yang menginginkan kejelekan pada umat ini. Hakikun ala man ya'rifuhu Sangatlah pantas bagi siapa yang mengenalnya Ayu hadjirat nasa minhu Untuk mentahdir manusia darinya Wa yubayina linnasi kisfatatu dan menjelaskan pada manusia kita. Ialla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahla. Jangan sampai ada seorang yang jatuh dalam bid'ahnya sehingga ia pun binasa. Nah. Di sini Imam berbahari merinci orang-orang yang tergelincir dari jalan. Orang-orang yang keluar dari jalan, memiliki jalan jalur. Beliau lagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang tergelincir dari jalan dan dia menghendaki kebaikan. Ini yang baik. Tergelincir dari jalan. Tapi dia menghendaki kebaikan. Hukumnya apa? Kata beliau yang seperti ini, layak tada bizallah. Tidak diikuti ketergelincirannya. Aina tuharif jayi binata. Ini kalimat hukumnya, jayi binata ini butuh dirinci. Iya. Butuh dirinci. Butuh dirinci. Kalau dia tergelincir dari jalan dan dia menghendaki kebaikan dan dia tahu dia tergelincir, dia tahu maka hukumnya seperti yang disebut oleh dia bahawa dia ini tidak diikuti hukumnya dia dibinasakan. Kalau dia tahu dirinya tergelincir dan tetap jalan walaupun dia hendaki kebaikan ini artinya sejajar melakukannya. Kalau sengaja maka ini hukumnya halus. Tapi kalau tidak sengaja, orang istihad, maka hukumnya terlalu berat kalau dikatakan hal Nah, hukumnya paling tinggi dikatakan dia ini bersalah. Bukti. Dikatakan bersalah. Iya. Kita rincian dari beberapa masyaih, mengomentari kalimat Imam Al-Barbahari itu. Syekh Abdullah Al-Rajidi, beliau bagi. Seperti itu. Kalau dia sengaja, maka hukumnya hari dia. Ya. Kalau dia sengaja, walaupun menghendaki kebaikan. Kalau dia sengaja, maka hukumnya dia ini bersalah. Dia hukumnya bersalah. Dan uh, Syekh Yahya, dia mengatakan ini paling tinggi dikatakan dia imusti, bersalah dalam seperti ini. Kalau melihat, di sini butuh diri. Seperti impian yang kita sebutkan tadi, orang berselincir dari jalan, dia akan baik-baik. Kalau dia sengaja memang, tahu dirinya salah, kemudian dia lakukan, maka yang seperti ini hukumnya adalah binah. Tapi kalau dia tidak tahu, atau dia melakukan cuma ijtihadnya dengan tidak disengaja, maka hukum yang seperti ini, hukumnya dia besar. Diingatkan. Nah, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dikatakan, wa'ata anad al-haqqa. Dan yang lainnya lagi, dia menentang al-haqqa. Dia menentang al-haqqa. وخالق من كان قبله من المتقين dan dia ini menyelidiki orang-orang yang sebelumnya dari al-muttaqin orang-orang yang bertakwa maka yang seperti ini kata Imam al-Barbahari hukumnya fahada dalalun mudilun syaitanun muridun dihadikin ummah maka ini hukumnya adalah sesat lagi dari sabda syaitan yang menghendaki kejelekan para umat ini Sini kalimat Orang yang menentang al-haq Dan menyediki sebelumnya dalam mustaqim Hukumnya adalah sesat dan menyesatkan Syaitan yang menginginkan kejelekan pada umat Kata Syekh Abdullah Zahra Raji ketika menjelaskan ini Yang maknanya bahawa Butuh dilihat penyelisihannya Kalau penyelisihannya sedikit Kadang tidak sampai ke hukum ini dikatakan sesat menyesatkan syaitan murid. Nah, tapi uh, kalau memang dia sengaja anagal haqqa dan meninggalkan kebenaran dari hawa nafsunya bukan dari ikhlasnya dan kesalahan yang besar yang besar akan seperti yang dikatakan syaitan dalil mudillun sesat dan menyesatkan syaitan murid syaitan yang menghendaki kejelekan pada umat Nah, ini rincian orang-orang yang tergelincir. Berjalan InsyaAllah sana kita akan lebih merinci lagi Tawari dalam masalah ini Kemudian di sini dia berkata Hakikun ala man ya'ribuhu Ayuhadbiran nasamin Sangatlah pantas bagi siapa yang mengetahuinya, mengenali Supaya mentahdir manusia darinya Wa yubayyina linnasi kisadahu Dan menjelaskan pada manusia kisahnya ان هذا في النار بجمعنا لئلا يقع أحد في بدعته ولم تنتهي على صورة ينجاب إلا لم بدعين أروح لك لابد يكون حتى البناء ini diambil dari satu asas. Sama dengan yang asas dari Matalah Ibn Di'an Rahimahullah Ta'ala. Disebutkan oleh Allah Lakai dalam syarah usul etikat Ahli Sunnah wal Jamaah Riwayat ini dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Rahimahullah Ta'ala dalam syarah Rabi Nubala di dalam biografi Amr bin Ufid. Ketika Asim Al-Ahwal berada di sisi Kotada, Asim Al-Ahwal murid Kotada, maka disebutlah nama Amr bin Ubaid. Dan Amr bin Ubaid ini tokoh Mu'tazilah. Maka Kotada pun lanjut mengkritik dan mencercai. Tetapi malah buat berkata, kenapa saya melihat sebagian ulama mencerca sebagian yang lain? Agar kata kepada ya ahwal, kamu ahwal. Ada tadi, tidakkah kamu tahu? Inna rajul yang tidak bertanya abidah adan, sungguhnya seorang lelaki kalau dia sudah berbuat tidak, la budda apa namanya? Maka dia harus yang maknanya, maka dia harus untuk ditahdir supaya manusia tahu siapa dia. Nah, ini yang disebut di sini oleh Imam Al-Bartahai rahimahullah ta'ala semangat dengan ini. Hakikut ala man ya'rif. Karena hak, pantas bagi siapa yang kenal orang seperti ini menentang al-hak. Dia dah memiliki sebelumnya dalam bertakwa untuk tahdir manusia darinya. Dan menjelaskan kepada manusia keadaannya supaya jangan terjadi seorang yang jatuh ke dalam binaan yang lalu ia pun binaan. Iya. Nah, dari poin ini kita diharuskan untuk menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah eh, wabit dan kawai dalam masalah hukum seorang itu bukan salah dia dia dimutari atau di dalam masalah tahdir ini perkara yang butuh diri sebab banyak orang di zaman ini berbicara tentang masalah tahdir dan mentahdir salah ini dan dia, dia sendiri tidak faham bagaimana kaidah-kaidah tahdir dan kapan seorang ini tahdir. Nah, perlu salah dia untuk tahu tentang bagaimana sebenarnya para ulama menjelaskan tentang hal ini. Pembahasan saya ini akan saya uraikan dan uraiannya saya ambil dari fatwa-fatwa eh, para ulama. Apa kata yang saya tanyakan langsung ke Syekh Mubbid, rahimahullah ta'ala, atau saya tanyakan langsung ke Syekh Rabi, atau saya baca dari fatwa secara tertulis. Ada fatwa dari Syekh Ibrahim al-Ruhaydi, tentang judulnya Nasihah Nasihah. Nasihat Nasihat. Kemudian ada juga fatwa dari Syekh Rabi tentang masalah iqamatul hujjah. Apakah seorang itu sebelum ditahdir harus diqamatul hujjah dahulu Kemudian juga ada nasihat di sini dari Syekh Robi di translate dari kaset tentang nasihat beliau terhadap orang yang terlalu gampang menghajar orang lain. Nah, nasihat yang terakhir insyaAllah adalah dalam bentuk Qadid supaya mudah dipaham. Baik, pertama dari dasar-dasar dalam masalah ini, itu kita ketahui dulu bahwa seseorang itu di dalam dakwah di dalam mendakwai manusia itu ada dua jalan ada dua jalan syar'i yang ditunjukkan oleh nusus dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kadang memakai maslah ta'lif dan tarjim ia ingin melembutkan hatinya dan memberikan keutamaan supaya orang ini mengenal sunnah dan kadang dia memakai jalan hajat dan meninggalkan. Kadang ini cara itu. Nah, ini dua masalah yang ditempuh. Ada yang dipakai, ada orang bersalah misalnya. Yang dipakai tidak ditinggalkan, tapi dengan sehat. Ada yang dipakai adalah dengan cara meninggalkan. Ada ini cara itu. Dan ini dua perkara ditunjukkan oleh Yesus. Alimah. Sedemikian demikian pula seorang di dalam menasihati kadang dengan lemah lembut, kadang dengan usah. Ya, walaupun asalnya dengan lemah lembut. Nah, makanya dua masalah syar'i yang di dalam syariah. Dan ajar itu tergantung uh, dengan keadaan orang yang dihajar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian Orang-orang munafikin, orang-orang yang kelihatan banyak salah yang sudah para sahabat, oleh Nabi tidak dihajar. Tidak ditinggalkan, tapi ditaklif oleh beliau. Didikati dan diberikan uh, perkara-perkara sehingga hatinya insya lembut dan lebih dekat kepada Islam. Ada sebagian yang lain dihajar oleh Rasulullah SAW sehingga mendapatkan pelajaran dari Maka ini dua masalah yang syar'i tunjukkan oleh Nabi. Siapa yang mengatakan pakai sistem taklif saja, kita satukan saja, nasihati saja, tanpa ada hajat, ini salah. Dan siapa yang mengatakan hajar saja, tidak ada taklif, ini juga salah. Nah, ini dua masalah syar'i di dalam uh, masalah ini. Kemudian yang kedua. Tentang masalah kapan seseorang itu dianggap keluar dari lingkup salafiyah. Kapan dikatakan dia keluar dari lingkup salafiyah? Imam Syafi'i dalam al-Qisam menyebutkan kaidah dalam masalah ini. Tetapi yang maknanya, orang dikatakan keluar dari lingkup jalan yang lurus, atau kita bahasakan dari lingkup salafiyah, itu dengan dua perkara. Yang pertama, dia memiliki pokok usul, usul ahli sunnah. Dia menyelisih suatu dasar prinsip dari prinsip ahli sunnah. Misalnya, orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Bagaimana kita akan terangkan? Orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini dikafirkan oleh 500 orang, 500 orang ulama. Kata Ibn Al-Qayyim dalam dunianya, لقد تقلل في كفره خمسين في عشر من العلماء في كل ذلك ولا لكائي الإمام حتى أنكم بل قد حتى قبل في الفضران telah sepakat di dalam mengkafirkan jahmiah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri 50 kali 10 berapa? 500 Bukiran dari 500 orang ini dinukil oleh Imam Allah Lakai Dinukil oleh Imam Allah Lakai dalam kitabnya dan sebelumnya Imam Tabarani juga menukil. Imam Al-Lakai ketika menukil dalam syarah usul ayat kitab Al-Sunnah, dia sebut di akhirnya. Yang ini yang saya sebutkan sekarang dan kalau saya cari lagi bisa dapat lebih dari ini. Imam Al-Zahabi dalam syarah Al-Amin Nubala, beliau katakan yang mencatirkan jahmiya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sekitar seribu ulama. Nah, maka siapa yang ini sih ahli sunnah dalam kota ini dia mengatakan Quran makhluk, maka dia adalah mustira wala tarawa, bukan di atas salafiyah. Lalu, siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, maka ini ahlul bid'ah. Dia bukan salafi. Lalu, sebab menyelisih prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Lalu, tanda yang begini. Nah, yang kedua, dikatakan dia kedua, berlingkup ahli sunnah. Kalau dia salah dalam masalah cabang, salah dalam masalah cabang, tapi rumput banyak salah di apa tujuh dia lagi nyukir minah. Dia salah dalam masalah cabang, tetapi memperbanyak dari ini. Contohnya apa? Dia melakukan tidak misalnya, tidak mau ini. Ini bentuknya buruk cabang dari ini. Kemudian dia lakukan juga tidak israwan miraj satu muharram nah, ini kita sudah tahu bahawa orang ini dasarnya adalah memang dia ini bukan ahli sunnah. Karena memperbanyak dari tidak tersebut. Kita ambil. Nah, ada pun salah satu misalnya melakukan mauri belum tentu dihukum. Tapi lihat kalau yang lainnya di atas sunnah, maka dikatakan orang ini salah dalam masalah mauri. Iya. Kami, sebabnya saya akan terangkan nanti, maaf-maaf dari para ayat dalam masalah ini akan perhatikan. Baik. Jadi ini dua ukuran. Kapan seseorang itu dikeluarkan dari lingkup salafiyah. Dan Syekh Mubir, kita saja juga tentang ini. Kapan seseorang itu dikeluarkan dari daerah salafiyah. Dia menjawab. Dia senada dengan itu. Nah. Kata dia siapa yang melakukan demokrasi misalnya. Ikut ke parlemen misalnya. Maka ini bukan salafi. Dan salafiyah seperti itu. Nah. Dia kasih dengan kesalahan yang pokok yang merupakan prinsip ahli sunnah ini. Demikian pula Syekh Rabi ketika kita tanya, di rumahnya, dan beliau menjawab seperti itu. Senada dengan ini. Dan Syekh uh, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, Al-Madaqari, juga kita tanya, kapan seorang itu dikeluarkan dari lingkup salafiyah? Maka beliau menjawab, seorang itu kadang keluar dari lingkup salafiyah, kadang keluar sebagian, kadang keluar keseluruhan. Ini sebagai poin tambahan dari dia. Cara keluar sebagian, cara keluar keseluruhan. Nah, sesuai dengan bentuk kesalahan. Ya. Tapi apa disebut kalau Imam Syafi'i tadi, itu adalah uh, perkara yang sedang, ya, dan kita sampaikan tadi, dan didukung dengan fatwa para rasyah yang kita sebutkan tadi. Nah, baik. Kemudian di antara dua dalam masalah ini, yang perlu saya ingatkan, harus dibedakan Antara orang yang salah dalam pokok manhaj dan orang yang salah dalam penerapan harus dibedakan Antara orang yang salah dalam pokok manhaj dan orang yang salah dalam penerapan.